Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jūs iš sinagogų ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieka šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visą šitą kalbėjau, kad jūs siautėjimo metu atėjus atsimintumėte, jog buvau jūs įspėjęs. Aš jums to nesakiau iš pradžių, nes buvau su jumis. Dabar išeinu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausė, kur tu eini. Kadangi jums tai pasakiau, liudesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. O nukeliavęs, aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad jie ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Prabėgs valandėlė ir manęs neregėsite. Ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysite. Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti. Ką reiškia jo pasakyti žodžiai? Prabėgs valandėlė ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė, ir vėl mane pamatysite. Ir aš einu pas tėvą. Tad jie klausinėjo, ką reiškia valandėlė. Mums neaišku, ką jis kalba. Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė. Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai prabėgs valandėlė ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdėsys pavirs džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda. Bet kūdikiui gimus, ji kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu. Tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Ta diena jūs manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jei tik prašysite tėvą mano vardu, jis duos tai jums. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Ta diena jūs prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu tėvą už jūs. Juk patsai tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. Išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas tėvą. Jo mokiniai tarė, štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo. Jėzus jiems atsakė, pagaliau tikite? Štai ateina valanda ir net yra atėjusi, kai jūs išsisklaidysite kas savo ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį.